evitu SOLETSON La monda san organizo definas sanon kiel staton de bonfarto farto corpa, mensa cae socia. Oni tamen ofte forgesas citium lastan elementon. La socia vivo estas grava factoro por la homo cies naturo recte dependas de convivado cae interchangiado de pensoi e kai agoi. Fresha articolo en la prestigia medicina revuo Jama Neurology post analizado de datumo de pliol ol mil homoi en Brituio montris che soletse homoi pli ofte presentas simptomo en de Parkinson malsano. ecce se oni consideras genetica en cae aliaen factoroin. Se solezzo ne estas la sola causo, tamen nepre influa factoro. Aldone ocasas depresio, fobioi, cronica lazzezzo. Oni trovis ancau aliaen drastain fenomenoin paralele al sento de solezzo. Pli da risco ie infar aspecto de la coro cae cerbo. Solezzo estas aparte ofta dum maliuna agio, ciam malpliigas la contactoi cun familianoi, malpliigas la eblezzo movigi, malpliigas amicoi. Sed ancao iunae homoi povas senti sin isolitai. Cai, ie la mesa agio, ocasas la facto che gefiloi iam ne estas heime cae crescas la sento de malplenezzo en la vivo. Compreneble, momentoi de solezzo povas esti tre besonatai cae sanigai. Problemo ocasas ciam tiu sento farigas dolora cae long daura. Malaperas la sento de appartenezzo cae tio negative tushas la corpon cae la psicon. Manco de sociae interagoi estas tiel dangera al la san stato kiel troa brincado, tabac fumado, misnutrigio au manco de corp exerzoi. La longe de sia evoluado kiel animaloi, la homo ciam vivis en comunumoi, char grupe estas pli facile sin defendi contra minazoi cae post vivi. Sem tia apogo, la organismo exentas quas al sonus alarmo, cae productigas cortisolo, la hormono de stresso. Soluloi havas la tendenzon al constante pli alta sang premo, cae pli alta quanto da glicoso en la sango ilia immunologia systemo malaltigas cae pli ofte aperas cor vasculae malsanoi, icto, cancero cae demenso. Faculoi recomendas activan sintenon contra soletso. Oni sercio novan hobion, kiel ludadon de musico en grupo. Oni havigo al si hundon au alian dorlot beston, quiu faciligu contacton cun aliei homoi pritiu sperto. Oni sin proponu por volontula laboro, quio alportos senton de utilezzo. Unu vorte, trovi novain amicoin estas essence grava afero. Quancam per telefona contacto povas helpi, tamen nenio anstatauas ce estan cun vivadon. Plei sana vivo estas kun vivado.